บุ๊กทูหกสิบสามชัยเซิชิตรีชัยเซิชิตรีการตั้งคำถามสองสับปุยอันตรบอร์ดอยสับปุยอันตรบอร์ดอยดิฉันมีงานอดิเรกอัมโอ pasiune. Am o pasiune. ดิฉันเล่นเทนนิส Eu joc tenis. Eu joc tenis. สนามเทนนิสอยู่ที่ไหนคะ Unde este un teren de tenis? Unde este un teren de tenis? คุณมีงานอดิเรกไหม Tu ai o pasiune? Tu ai o pasiune? ดิฉันเล่นฟุตบอล Eu joc fotbal. Eu joc fotbal. สนามฟุตบอลอยู่ที่ไหนคะ Unde este un teren de fotbal? Unde este un teren de fotbal? ดิฉันเจ็บแขน Mă doare brațul. Mă doare brațul. ดิฉันเจ็บเท้าและมือด้วย Piciorul și mâna mă dor de asemenea. Piciorul și mâna mă dor de asemenea. มีคุณหมออยู่ไหมคะ Unde este medicul? Unde este medicul? ดิฉันมีรถ Am o mașină. Am o mașină. ดิฉันมีจักรยานยนต์ด้วย Am și o motocicletă. Am și o motocicletă. ดิฉันจะจอดรถได้ที่ไหนคะ Unde este o parcare? Unde este o parcare? ดิฉันมีเสื้อสเวตเตอร์ Am un pulover. Am un pulover. ดิฉันมีเสื้อแจ็คเก็ตและกางเกงยีนด้วย Am și o jachetă și o pereche de blugi. Am și o jachetă și o pereche de blugi. เครื่องซักผ้าอยู่ที่ไหนคะ Unde este o mașină de spălat? Unde este o mașină de spălat? ดิฉันมีจาน Am o farfurie. Am o farfurie. ดิฉันมีมีด ซ่อม และช้อน Am un cuțit, o furculiță și o lingură. Am un cuțit, o furculiță și o lingură. เกลือและพริกไทยอยู่ไหนคะ Unde găsesc sare și piper. Unde găsesc sare și piper?